ավելի քան 1 ամիս Արցախը պաշարված է, իսկ մի քանի օր է անցել ենք էլեկտրոէներգիայի հովհարային անջատումների։ Հաղորդագծի Աղավնո-Բերձոր հատվածում հավանաբար արհեստական վթար է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանցիները չեն թույլատրում մեր էներգետիկներին լինել վթարի վայրում ու վերականգնել էներգամատակարարումը։ Մայրաքաղաքի կենսառիթմը խախտված է։ Պատերազմի հետևանքները դեռ լիովին չհաղթահարած, բախվել ենք նոր խոչընդոտների։ Բարեկամներ, հաղորդման հյուրը Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն է։ Պարոն քաղաքապետ, ինչ է անում քաղաքային իշխանությունը, որ շրջափակման հետևանքները հնարավորինս քիչ ցավոտ լինեն բնակչության համար։ Քաղաքապետարանը աշխատում է, ինչ խնդիրներ կա, հարցը միջին կարգավոր է եւ ժողովրդի հա- հասկանում են, որ մատակարարումներ ահագին բաներ չկա եւ շտաբը բացած է ուզում են կտրոնել սկսի որոշ ընդամաթերքներ կտրոնով որ տրամադրին Պաշտոնային ֆոնդից որ տրամադրին։ Դա վրա են աշխատում։ Դիմում են քաղաքացիներ, որ ասենք սանդամաթերք չունեն, կարողանում է քաղաքապետարանը ինչ որ ձևով օգտակար լինել նրանց։ Սունդի հետ դիմում, ունփետի հետ դիմում են, ինչը հնարավոր է, քիչ միշտ ճարում եք, տրամադրում եք անապահով ընտանիքներ։ Այդ մարդիկ են դիմում Մանկապարտեզները հունվարյան տոներից հետո չեն աշխատում, քանի որ հնարավոր չէ երեխաների սնունդը ապահովել։ Դա խնդիրներ չի առաջացնում ծնողների համար։ Ծնողները չեն բողոքում, թե հարմարվում են վիճակին։ Ծնողները բողոքում են, պետնախարարի ասելա, որ ում երեխա փոքր է, օրվա երկրորդ մասը կա աշխատանքի կամ այն մի մասը կա աշխատանքի, աշխատանքային ժամերի ացամակրճատը, որ երեխեք տունու մենակ չմնա։ Սովորաբար նոր տարում նախորդ տարվա արած չարածը իմի են բերում 2022-ին։ Ինչ հաջողություններ են գրանցվել քաղաքում տաշինարությունն, աթախանութներ ավելացել են, տարանված մարդիկ ապահովված են եղել քաղաքում ապրելիս եղել հունվարի վերաբերյալ 22 թիվի եւ 23 թիվի հունվարի վերաբերյալ այսօրվա դույցամ քաղաքապետարանում ահագի խնդիրներ կա։ Պետական դուրքերից բռնա, չտուտուցներս դուրս եկած հարկերը հավաքելու խնդիրներ են առաջանում։ Հարկերը հավաքելու եւ մեր սեփական աշխատանքներ կատարելու համար շինարական աշխատանքներ անելու Միջև շրջափակումը աշխատանքները կատարվել են, հահարապարակներ չեն կառուցվել կամ բակեր չեն բարեկարգվել, հենապատեր կամ շենքի ճակատային մասեր ձևափոխվել։ Բարեկարգման ծրագրի աշխատարար թաղամասերի մասվարտապատում արել է եւ մենք եւ քաղաքաշինության նախարարությունը խաղահարապարակներ կառուցել է շենքի ճակատային մասերն էլ վերանորոգվել եւ մի մասը վերանորոգման փուլում հեսա երևի կսկսին աշխատանք անելը, որտեղ շինարարին շինանյութ ունե, ավարտի հասնելու մի խաղահարապարակ 90%-ով կատարված է, մեկը որ փողոցում։ Պեկիմյան փողոցում։ Զոհվածների ընտանիքների կամ հրետակոծությունից տուժած տների նորոգում չի կատարվել 2022-ին։ Կատարվել ճիշտ է 70 տիվի զոհվածների ընտանիքների տներն ենք մենք արել 20 թվականի պատերազմի ժամանակ դա քաղաքաշինության ծրագրերն իրականացրել։ Քաղաքապետարանը տեղյակ չէ, ի վերջո առաջին պատերազմի ժամանակ զոհվածների ընտանիքների տների նորոգումը կավարտվի թե ոչ։ Ավարտվելու է, հա։ Իհարկե ավարտվելու է, բայց երբ։ Կապված է Արցախի իրավիճակից։ Շինանյութի պակասությունը, վառելիքի պակասությունը խնդիրներ չի առաջացնում բնակչահագործման տնտեսության համար։ Առաջացնում է, դա համար մեկ մտել է էկոնոմ ռեժիմի համակրումն կամոնով աշխատանքները մեքենաներ կա գազ եք տեղադրում որ գազով անեք վառելիքի խնդիրներ կա իսկ չինանյութը ինչը հնարավոր է ձեր եք բերել ահագին բանը պակասա որ եկած ճանապարհին մնացել է չեք ուզում շինանյութը բերիքստը բացի դեղից կամ սնունդից։ Առաջնահերթը սնունդն է եւ դեղորայքն է։ Սնունդն եւ դեղորայքն է։ Սամակրումը առաջ օրը 2 երթ հակատարում, բայց հիմա վաղտանում 3 էլ անամ, այն մեքենան է, որը գազով աշխատելիս մեքենաներիա 3 երթ էլ հակատարում։ Փոփոխությունը մցվել է տրանսպորտի ոլորտում ճիշտ ավտոբուսների ավտոբուսների քանակը 50%-ով կրճատել է։ Բողոքներ կա, բայց խնդրում եք մեր բնակիչներին, որ իրավիճակը սենց է իրաք է հասկանան։ Կա բնակիչներ այդքան հասկանում են, բայց կա բնակիչներ, որ թեժգիսն են զանգում, բողոքներ լինում, անձամբ գնում եմ իր աստեսում եմ ու խնդրում եմ, որ հարմարվեք, վիճե ճանապարհներն բացվեն։ Անցած 2022-ի մարտի աննախադեպ ձյուն տեղած գազամատակարարումը խափանվեց մի քանի անգամ, բարդություններ առաջացան։ Խուրախություն բոլորիս այս ամռանը ջրամատակարարման ընդհատումներ չեղան։ Շնորհիվ այն բանի, որ Ատարագետի ջուրը հասվեց Մայրաքաղաք ջրի խնդիրները այսօրվա դուրսամ չկա։ Ջրմուղ կոյուղին այս պայմաններում ինչպես է աշխատում, ենթադրենք վթարներ են լինում, վառելիք ունի։ Ջրմուղ կոյուղին անհրաժեշտ առաջնահերթ իր շինանյութը վերցրելա։ Միջև պաշարումը արդեն որ ասիկ տենց խնդիրներ լինի, կոմունիկացիան այդ խնդիրներ լինի, կարելի ավարտի հասնել մեքենանը անցելա գազով աշխատում։ Եթե ճանապարհը չբացվի եւս Ենթադրենք 1-2 ամիս տեխնիկական աղի ավազի անհրաժեշտ պաշար ունենք, որպեսի ճանապարհները, փողոցները մաքրվեն, ազատվեն ձյունից։ Հա, նախորոք եք նախորոք 80 տոննա աղը Երևանից տեղափոխել եք Ստեփանակերտ համ տեխնիկա ունեք համ աղ ունեք համ ավազ ունեք խնդիրներ չի լինելու համար 10 դպրոցի վերանորոգումը։ Դպրոց, որի շենքը վերջին պատերազմի ժամանակ խիստ վնասվել էր։ Երբ կավարտվի։ Դե հիմա հասկանում եմ, որ հիմա շրջափակում է։ Մինչև շրջափակումն էլ ձգձգվում էր գործը։ Հիմա ընթանում է աշխատանքը Շինարարին Շինյանուտ ունե վերցելա 22 թվականի Շինյանուտի համար, որ 2023 հունվարից սկսե աշխատել։ Բայց կաշխատե հարցեր համ շինանյութին հետ կապված է, համ աշխատաուժին հետ կապված է, միջև ճանապարհն է փակվել աշխատողներ մի մասը գնացել է Հայաստան նոր տարին տոներն անցկացնելուց հետո վերադառնա հետո վերադառնա հիմա չկարում վերադառնալ այդ պատճառով մի մասը կանգնած են բայց մի մասը աշխատանքներ անում են դուք նոր եք վերադառնում հա ես նոր եմ վերադարձել շինհարթակից հա հիմա այն ադեղ շինարարությունը էլ է կատարումը Եթե շրջափակում է, չի նշանակում, որ կյանքը կանգ է առել, չի նշանակում, որ պիտի հրաժարվենք նախատեսված ծրագրերը իրագործելուց։ Իհարկե, փոփոխություններ կլինեն, դժվարություններ կլինեն։ 2023-ին նախատեսված է ինչ ծրագրեր իրականացնել։ Եթե շրջափակման մեջ չնեք, մեծ ծրագրներ ա եղել, թաղամաս է կառուցել, պուրակն է կառուցել, տրանսպորտի ոլորտը թարմացելու վերաբերյալ ա եղել, եղել տարբեր երկրներն այդ բանակցությունները գնացել, որ ձերբերիք Իրաք հետ տրամադրին բարեգործական ծրագրերով, մած աշխատանքներ ա եղել, որ բիի կատարեիք, բայց այս իրավիճակի ելնելով ոչ մի բան սովորությամբ չկարողացիկ։ Այս իրավիճակը քանյա մեզ կշարունակվի դժվար ասել եւ այդ ծրագրերը իրականացնելու։ Ինչ է հնարավոր իրականացնել այս պայմաններում։ Այս պայմանները մենակ կարող իրականացնել շատ թեթև, ասիկ, ոչ վարելիքին հետ կապված մեծ ծախսեր լինի, շինանյութին հետ չի ծախսեր լինի, ինչը սովորությամբ Արցախում կա, ասիկ շինանյութ կա, դա ասիկ սնունդ կա, ծախսատար ծրագրերը դեռևս կաղնած։ Հակապետանը ունե բյուջե, նովայցեն մեկ սկսում եք աշխատելը, ասիկ դեկտեմբերի 31-ի մի հատ մարդու տունը վարվա, գնացել եք, տեսել եք, դուք շինարական աշխատանքներն իրականացում եք հակապետային սեփական միջոցառմնականում, բայց պետական ոլորտում պետական ծրագրերը փետրվարի վերջում մարտումն են սկսում իրականացնել։ Համայնքային բյուջեի կատարողականը 22 թիվին 97%-ով կատարել եք բավական լավ ցուցանիշ է։ Պարոն քաղաքապետ, նշում եք, որ կան քաղաքացիներ, որոնք ըմբռնումով են վերաբերում ստեղծված իրավիճակին, իսկ որոշները բողոքում են։ Այս պահին էլ կան անարթարություններ եւ ոչ միշտ է լինում, որ բողոքները հենց այնպես են։ Եթե իսկապես մենք ուզում ենք ազատ ապրել, անկախ ապրել, պիտի պատրաստ լինենք զրկանքներ կրելու, բայց անարթարությունը չհանդուրժել մեր ներսում անարթարությունը։ Եթե մենք չենք ուզում ավելի մեծ անարթարություն հանդուրժել, որ Ադրբեջանը համարի, որ Արցախում ապրողները իր քաղաքացիներն են, ապա առաջին հերթին մենք ինքներս պիտի մեր ներսում անարթարությունները չհանդուրժենք։ Ես մեր քաղաքացիներս կխնդրեմ, որ միասնականին այս դժվար պահի ասին մեկը մեկին օգնի, չնայեմ որ ասին խաղ վախտը իր այդ հարաբերությունը ոնց է ու կցանկանամ խաղաղություն ունենալ այս պայմաններում քաղաքապետի օրը ժամը քանիսին է սկսում եւ քանիսին ավարտվում։ Ժամը 7 սկսում է վիճի գիշերվա 12-ում։ Եվ ժամանակային ամենայնիվ չի հերիքում։ Չէ։ Ուրեմն պիտի 24 ժամ աշխատեմ։ 24 ժամ աշխատում եմ ժամը 7-ից վիճի գիշերվա համարյա 12-ը քաղաքապետանն աշխատանք լինում է եւ ասիկ մեր կոմունալ ոլորտներին հետ եք աշխատում, իրաքերին գիշերը գալիս ու ասում են ինչ խնդիրն է եղել, ոնց են արել, ինչա պետք է իրաց օգնել, մեկ շտաբներ եք դիմում, իրաքերը մեզ օգնում, բայց բողոքները լինում տարբեր ժամերի մարդիկ տարբեր բողոքներով գալիս են։ Ոստեղ գնով է ուրաց լսեք, իրաց ասիկ որտեղ պետք է այդ բողոքներն ներկայացնում։ Որպեսի հրատապ լուծում տրվի մարդկանց ուզող հարցերին կամ աշխատանքում ցակած բարդություններին։ Քաղաքապետարանը այս դժվար պայմաններում ինչքանով է կարողանում ճիշտ կառուցել իր հարաբերությունները բնակչության հետ։ Բնակչության հետ հանդիպումում խոսում եք համառավոտ, համ գիշերը զանգում են, հանդիպում են, մենք է գնում բողոք հալինում, գնում եք, ասում եք, խնդրում եք վես իրավիճակնա մի քիչ դիմացիվ կատարելու։ Ձեր հեռախոսահամարը գիտեն բնակիչները, դուք ասում եք զանգում են։ Այո, իսկ դժվար չի քաղաքում տեսնելը եւ աշխատանքի տեսնելը։ Ով գալիս է քաղաքապետան, ցավետ մարդկանցում ընդունում եմ։ Այսինքն հարկ չի լինում ցուցակագրվել, օր, ժամ նշանակել։ Չէ, ընդունելության օրեր չունեմ, ցանկացած օրը մարդը գալիս են ընդունում են ցանկացած ժամի է։ Հիմա ավելի շատ քաղաքացիներ են ընդունելության գալիս։ Չէ, հիմա քիչ է, ժամը քիչ։ Մեծամասնությունը տանիքների վերաբերյալ են գալիս եղել ծովադրության վարիթեղ չունեք, ծովադրության մենա գալիս է համսնդին հետ կապված, համ մակապարտեզին հետ կապված, տարբեր հարցեր, որ բլոկադին հետ կապված է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2023 թվականի Անդրանիկ հունվարի 13-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հաղորդման հյուրը Ստեփանագերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն էր։